أمتي كنت ولا زلت إله mada hii inaletwa kwako na uongofu.com أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Mtazamaji mtukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutazungumza juu ya al-imanu bilqadar, yani kuamini qadari, na ni juu ya kila Mwislamu aamini nguzo sita, awe aziamini nguzo za iman: al-imanu billah wa bilmalaika wa bilrusuli wa bilkutub wa bil yawmil akhir wa bilqadar khairihi wa sharrihi Yani hizi ndio nguzo sita: kuamini Mwenyezi Mungu na kuamini malaika na kuamini mitume na kuamini vitabu na kuamini siku ya mwisho na kuamini kadari, kheri yake na shari yake. Kwa hivyo moja katika nguzo za iman ni kuamini qadar, na utaona ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayataja masala ya qadar katika Qur'ani. Kwa mfano anaposema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Hakika kila kitu sisi tumekiumba kwa qadar. Qadar hapa inatafsiriwa kuwa ni uweza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kule kukadiria kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sabbih isma rabbikal a'la, ametukuka Mola wako uh, ambaye yuko juu mtukufu ambaye ameumba basi akafanya usawa, walladhi qaddara fahada, na ambaye vile vile ame amekadiri yani ametengeza kwa uweza wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaweka kwa kadri ile ambayo inafaa fahada, na akaongoza. Katika aya nyingine, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi, ametukuka yule ambaye ameiteremsha Qur'ani kwa mja wake liyakuna lilalamina nadhira, ili iwe kwa wenye wa, kwa, kwa walimwengu iwe ni onyo. Lahu mulku samawati wal ardh yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ana ufalme wa mbingu na ardhi. Walam yattakhidh walada, wala Mwenyezi Mungu hakujitukulia mtoto. Walam yakun lahu sharikun fil mulk, wala hakuwa yeye na mshirika katika ufalme wake. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira na akaumba kila kitu akakikadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kipimo maalum. Kwa hivyo utaona namna gani Mwenyezi Mungu anajisifu kwa yeye ndiye ambaye anakadiria, anaumba kwa uwezo na anakadiria kiwango maalum. Na katika aya nyingine, wama tashauna illa an yasha Allah, na hamupendelei nyinyi kufanya jambo isipokuwa Mungu alipendelee jambo lile, yaani Mwenyezi Mungu alipe alipe uweza jambo lile kufanyika. Lau kama si yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yasingefanyika yote hayo. Na katika kisa ambacho kilitokea pindi Jibril alipokuja kwa shakli ya kibinadamu, basi akaja mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi na masahaba wake, basi akawa ni mwenye kumuuliza masuala mbalimbali juu ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumjibu. Alimuuliza Uislamu nini, alimuuliza kuwa imani nini, akamuuliza nguzo za iman, nguzo za Uislamu, nguzo za ihsan. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuulizwa hayo ndo akasema, akasema katika nguzo za iman ni qadar khairihi wa sharrihi, ni mtu kuamini kadari khairi yake na shari yake na Mwenyezi Mungu katika aya ya Qur'ani nyingine akataja haya akasema, wama tashauna illa an yasha Allah, na hamwezi nyinyi kupenda jambo isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile alipendelea jambo lile. Sasa haya ni katika mambo ambayo yaonyesha wazi ya kuwa kadari ni kitu ambacho lazima Waislamu wakiamini na lazima waamini ya kuwa mambo yote hakika ni kwa mapendeleo yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yanakuwa. Kisha yataka tujue ya kuwa watu basi tukulie ya kuwa maadamu Mwenyezi Mungu ndiye anayekadiria, maadamu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ana uweza basi maadamu yeye Mwenyezi Mungu ana ilmu, anajua yote yale ambayo yatakuja, yote yale ambayo yanafanyika hivi sasa, yote yale ambayo yashafanyika, basi tukasema ya kuwa ah, basi maadamu Mwenyezi Mungu ashakadiria mambo yote hayo basi sisi hata tukifanya maasia hatuna lawama, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshakadiria. La, hiyo itakuwa sasa ni kupotoa yale maana ya kadhari kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia vile vile katika Qur'ani, wahadainahu najidaini na tukamwongoza tuka mwanadamu katika njia mbili, yani njia ya kufanya kheri na njia ya kufanya shari. Kwa hivyo mwanadamu anajua ya kuwa hili nikifanya mimi ni kheri na hili nikifanya mimi ni shari. Kwa hivyo hapana hapo sababu ya wewe kusema ya kuwa kadari ndio ilikupeleka wewe ukafanya lile jambo ambalo si, si zuri. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu anaapa kwa nafsi na kile ambacho na yule ambaye ameitengeza ile nafsi. Kisha Mwenyezi Mungu anasema faalhamaha, basi akaijulisha ile nafsi faalhamaha fujuraha wa taqwaha, mazuri yake na mabaya yake. Kwa hivyo si kweli ya kuwa ati wewe ukifanya maasia ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekulazimisha kufanya yale maasia, au ukifanya mazuri ni kwa Mwenyezi Mungu amekulazimisha kufanya yale mazuri, bali wewe mwenyewe ndio unajitagulia kufanya yale mazuri au yale ambayo si mazuri. Na uzuri wa mtu kuamini hii qadar ni kuwa mtu pindi anapoamini qadar, basi yeye huwa siku zote anakuwa yeye anajua ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi anam, anam, anampa mwongozo eh, katika kujua ya kuwa yeye lazima awe ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote yale yanayompata, na vile vile awe ni mwenye kusubiri kwa mabaya ambayo yanampata. Na katika uh, mambo muhimu katika masala haya ya qadar ni kuwa ni wajib juu ya mja basi lau kama atapatikana na, ma, na misiba kama vile kufiliwa, kama vile kupatikana na accident na jambo lingine lolote, basi hii imani ya qadar imsaidie yeye katika kutoka katika matatizo yale kwa njia ambayo inafaa. Na mara nyingi mtu akipatikana na mambo kama hayo, basi husema walakin qadara Allahu wama ashaa faala lakini Mwenyezi Mungu amekadiria yatokea yale yaliyotokea, na Mwenyezi Mungu lile alilotaka amelifanya. Hii ni njia bora kabisa ya mtu kuepukana na kuhuzunika kupita kiasi kwa yale mambo ambayo yamempata, kwa sababu sisi tunapatikana kila siku na mambo tofauti tofauti, kuondokewa na vipenzi, kuondokewa na mali, kuondokewa na uh, nasiha eh? Lakini kwa sababu wewe ya kumwamini ile qadar, basi inakusaidia wewe kuwa na msimamo mzuri na kuwa kujua ya kuwa yule yule ambaye amekuletea haya kama mtihani, yeye pia ndiye ambaye anaweza kukuletea. Kwa hivyo ndio tukafundishwa katika Qur'ani vile vile ya kuwa mtu lau kama apatikana na msiba au jambo lolote lile, basi huwa yeye ni mpesi katika kusema uh, kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye sisi tutarejea. Maneno ambayo yana maana mazito, maana ambayo ya kumfanya Muislamu moja kwa moja ahisi katika moyo wake ya kuwa amefanya jambo la sawa, na utaona kwa Mwenyezi Mungu ametufundisha hayo, akasema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema ya kuwa hayatotufikia sisi isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuandikia tufikie Umepatikana na ajali, umepatikana na maradhi, basi jua ya kuwa hayo ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu hutupatia mara nyingine kama mtihani, na pindi wewe ukiwa ni mwenye iman, basi hufanyi jambo ambalo ni kinyume na dini yako, bali wewe unajua hayo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unaendelea kufuata dini yake mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema, inna ba'da al-usri yusra, baada ya mazito huja mepesi. Kwa hivyo wewe lau kama utasubiri, basi utapata wewe uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuandikia thawabu na vile vile wewe utakuwa ni mwenye kutagua njia ya kisawasawa ambayo itaijenga imani yako. Mtu ambaye yeye haamini kadari anafikiria ya kuwa ah, haya si mambo ya Mungu, haya ni mambo ya, ya mganga, ya mchawi, watu mimi hawanipendi, ndio watu wanaonifanyia mambo haya yakanipata, basi yule atakuwa tayari ameingia katika shirki, yeye anaangamia, hasira dunia wal akhira, atakuwa yeye ni mwenye kuhasirika katika huu ulimwengu, kwa sababu wewe pindi ukiyafuata haya mambo ya kilimwengu hayatokwisha. Wawaambie mara ni huyu yo ya kuchimba, ni huyu wa kufanya hivi, ni huyu kwatakikana hivi kwatakikana vile na vile vile wewe kesho akhira utakuwa uko hasarani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wewe umeingia katika mambo ya shirki, waliyadhu billahi min dhalik, umemshirikisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na kitu chochote. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalik, Mwenyezi Mungu hamghufiri mtu kwa kumshirikisha na kitu chochote japokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaghufiria madhambi mengineyo. Na ni juu yetu vile vile tujue ya kuwa uh, kuna hadhari ambayo tunahadharishwa kutokamana na zile madhehebu ambazo zimekuja na tafsiri mpya ya mambo ya kadari. Tafsiri kama kusema mathalan ya kuwa aa, hakuna khiari kwa mwanadamu, yeye mwanadamu ndiyo ambaye anajipelekea maisha yake yeye mwenyewe kutoka kuzaliwa mpaka kufa kwake. Kwa hivyo hakuna kadari. Kuna baadhi ya madhehebu ambazo zinaitwa madhehebu za, za aina hiyo ambazo wao huwa waki, wakikataa kabisa kama kadari iko. Kwa hivyo mambo kama hayo hakika ni mambo ambayo hayakubaliki katika sheria, na madhehebu kama hizo ni madhehebu za hatari ambazo zinamtoa mtu katika iman na kumtegemea Mwenyezi Mungu ni moja katika mambo muhimu sana. Utakuta mahali pengi Mwenyezi Mungu anatuambia watawakkal ala Allah, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, na mwakilisheni Mwenyezi Mungu, na mwakilisheni yule ambaye yuko hai na hafi. Kwa hivyo pindi wewe ukijiwakilisha wewe mwenyewe ukaona ya kuwa ah, mimi mwenyewe ndio naweza kutekeleza kila kitu na kila jambo ni mimi tu, basi pale huwa umekwenda kinyume na kumwamini Mwenyezi Mungu na kuiamini hii qadar. Kwa hivyo qadar ni kitu muhimu kwa Muislamu ndicho kitu ambacho kinamletea yeye kuondokewa na misukosuko ya hapa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atatujaalia tuwe ni wenye kushikamana na imani ya kuamini qadar, na vile vile jiepusheni na kufuata madhehebu zozote zile ambazo zinakwenda kinyume na kuamini fil qadar, na Mwenyezi Mungu atatujaalia tuwe ni wenye kusikiza na kufuata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.